szybko nie budzi Poranny bicie serca, który zapał studzi Co zmusza do walki, skąd się łudzić Sztuka i dla sztuki i dla ludzi Dla fajnych sztuk kawałki, uśmiechu pełna gęba To uderzeń na porcja rapu Dzisiaj dla was już bez strachu Bez wspomnienia te chwile Jak po pierwszym machu śmieszne teksty Były pierwsze wolne chwile Niemiłe zdarzenia pozostają w tyle Dziś za nami Wiedzą co się dzieje, pytam ile tak wytrwamy Ile do zrobienia mamy najważniejsze są układy Uspokoiły mnie podkłady, wziąłem notatki Mój rym działa jak adrenalinę zastrzyk Przypomniałem sobie jaki to był zasięg. Gdy publiczność zasłuchana na nas płaci. Raz się tańczy, tuż przed nami my na scenie Takie zdarzenie potrafiło odwrócić natchnienie Kiedyś myślałem, jak to moje przeznaczenie I zdania nie zmienię, pewnym głosem 9 rok Do klimatu rap, pierwszy poczyniony krok Mój życiowy przełom, który nadał kolejny cel życia mego I tego jestem pewien Rap, rap formą przetrwania jak siódli Nie zamierzam zmienić zdania Za to mam coś do dodania Robić rap mi nie zabrania W życiu wiele stresów do pokonania masz Osiągnąłeś swój cel, to go pokaż Prawdziwy rap nie na pokaz Szczery przekaz, MW podziemia znaczy tych zmian i zobaczysz ziomek Dużo się pozmienia pierwsze koncerty To były czasy Choć one nie wrócą To są słowa, które nie zasmucą Moje dzieciaki pierwsze kawałki nucą Raz przetrwania Sprawa oczywista, jak może towar warto badania Czy masz coś do dodania? Nie zamieszam z moimi zdania Nie zaszczyt? ty? Nie, Nie, a, Bez w i tak udają, że grali.